ضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون أشهد أن لا إله إلا الله Rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam Svi moji sljedbenici će ući u džennet Osim onih koji to ne htjednu Neko reče Ako to neće Allahu poslaniće Ko mi se bude pokoravao, taj će ući u džennet.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 i među ljudima neke ljude i među melekima neke meleke i među mjestima neka mjesta uzvišeni Allah kaže sta'izu billah jahluku ma ješa'u wa jahtar I gospodar tvoj stvara šta hoće i odabire. Ma kana al khiyara. Oni nemaju pravo da izabiru. To je od znakova njegove jednoće, njegove božanstvenosti, rububijeta, njegove mudrosti i njegovoga znanja. Mi se nalazimo u mjesecu Ređepu, koji se ubraja u svete mjesece. El ešhurul hurum koji imaju svoju posebnu svetost i zbog udaljenosti mnogih od izvora svoje vjere ne poznaju se ovi propisi niti se poznaju ova vremena tako da nam je dužnost i obaveza o ovome da progovorimo. Kako bismo Allahu te bareke ve ta'ala vjeru uspostavljali u našem svakodnevnom životu. Uzvišeni Allah te barake ta'ala kaže u pogledu ovoga Sta'izu billah Inna iddata šuhuri Inda Allah isna ašara šahran fi kitabillah broj mjeseci kod Allaha jeste 12 mjeseci u Allahovoj knjizi. Jevme halaka samavati wal ard. Na dan kada je stvorio nebesa i zemlju. Minha arba'atun hurum. Od njih su četiri sveta. Zalike dinul kajim To je prava vjera. Fela tazlimu hinne enfusekum. Nemojte u njima sebi nepravdu činiti. Resulullah sallallahu alaihi sellem je objasnio koja su to četiri sveta mjeseca. U svom govoru na hađetul veda'u, na oprosnom hadžu koji se ubraja najvećim skupom koji je ostvaren za vrijeme Resulullaha sallallahu alaihi sellem njegovog boravka na ovom svijetu. U toj svojoj hutbi je rekao Inne zamane kad istadara ke hejati jeuma halaka samavati wal Vrijeme se vratilo isto onako kako je bilo na dan stvaranja nebesa i zemlje. To znači da toga dana i u tome vremenu, kada je ovu hutbu na oprosnom hađu Resula, ali i održao, da se vrijeme vratilo u prvobitni svoj oblik jer su mušrici, sljedbenici džahilijeta, mijenjali ove mjesece. Iako su oni bili poznati i priznati i u džahilijetu. Mušrici su slijedili svoje strasti. Pa kada bi im odgovaralo da vode borbu, onda bi sveti mjesec promijenili i odgodili za neko drugo vrijeme. Pa bi ređeb stavili u ševval. Ili u neki drugi mjesec. Mijenjali su imena mjeseci i njihova vremena. Kako bi dozvolili sebi ono što je Allah zabranio. A zabranio je vođenje borbe u ovim svetim mjesecima. Tako da su izmiješali i promijenili prvobitno stanje mjeseci i vremena onoga na kojem je Allah tabaraka ta'ala stvorio nebesa i zemlju. Pa se nije znalo kada je Ramazan, kada je Ređeb, kada je ševal, kada je koji mjesec. Na taj dan kada je održao Resulullah a.s. hudbu na oprosnom hađu, kaže Inne zemane kad istadar, vrijeme se vratilo ke hejeti jevma halaka ard. Kao na dan u obliku u kakvom je bilo na dan stvaranja nebesa i zemlje. Dakle, došli su ovi mjeseci i njihovi dani na svoje mjesto. Esenetu isna ašara šehra. Godina je 12 mjeseci. Minha erbaatun hurum. Od toga su četiri sveta. Salasun mutavalijat. Tri su jedan iza drugog. Zul qi'dati wa zul hijjati wal muharram. Zul qi'da, zul hijja i muharram. wa mudar alladhi الذي بين wa وشعبان i rajab plemena Mudar koji je između dva džumada i između šabana. Ovdje se spominje jedno arapsko pleme, pleme Mudar, za koje se kaže da nije, kao što su druga arapska plemena, mijenjalo imena i vremena ovih hijđetskih mjeseci. Pa se na njih poziva se ali sad sami kaže i ređep mudara, to jeste toga arapskog plemena koje nije promijenilo mjesec, ređep. I onda ga precizira i kaže to je mjesec između dva džumada, to jeste al ula i al ahir i između, između šabana. Spominje se i zašto je ređep nazvan ređepom. Ređep u arapskom jeziku znači nešto ojačati i nešto potpomoći nečim. I zove se isto tako Munasilul Esinne ovaj mjesec. A to znači da su Arapi u doba još džahilijeta skidali sa svojih kopanja i sa svojih strijela vrhove. Tako da bi to označavalo da ostavljaju borbu držeći do svetosti ovih držeći do svetosti ovih mjeseci. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve taala: "Ja ejuhellezina amanu la tuhillu sha'air Allahi wala ash al-haram." Ovi koji vjerujete, nemojte dozvoljavati Allahove zabrane, niti svete mjesece. To znači, nemojte dozvoljavati ono što vam je Allah tebareke ve ta'ala zabranjenim učinio i ono što je Allah naredio da se poštuje i veliča. To znači da u ovu zabranu ulazi kako pogrešno vjerovanje, tako i neispravan rad i djelovanje. Imam Mufessira Ibn Đerir Taberi rahimehullahu ta'ala objašnjavajući prije spomenuti ajet kaže kada ga citira fela tazlimu hinne enfusekum i nemojte u njima sebi nepravdu činiti to jeste u ovim svetim mjesecima nemojte nepravdu činiti iako je nepravda, to jeste grijeh, zabranjena u svakome vremenu, ali posebno je veliki hurmet i svetost ovih svetih mjeseci i zato se posebno oni u ovome ajetu ističu. Isto tako od posebnosti ovih mjeseci jeste i to da je zabranjeno vođenje borbe u njima, ratovanje u njima. Ovdje se postavlja pitanje kako je Allahov poslanik ali selam vodio borbu protiv plemena u Taifu u svetom mjesecu. A islamska ulema odgovara da nije počeo borbu u tome mjesecu. Da nije počeo borbu u Ređepu, već zapravo da nije počeo borbu u Zulkeadetu, već u Ševalu, Pa se borba protegla do Zulkeadata, do svetoga mjeseca. Tako da nema zapreke ako se borba počne u drugome mjesecu koji nije sveti mjesec pa se nastavi ta borba, u tome nema smetnje. Bitno je da se borba ne započinje u svetome mjesecu i isto tako iz ovoga je izuzeto da ako muslimani budu napadnuti, dužni su da se brane i dužni su dakle da pruže otpor neprijatelju bez obzira što se radilo i da li se radilo o svetome mjesecu. Isto tako, u džahilijetu imali su običaj da zakolju žrtvu koju su zvali Atira. Pa je pitan Allahu poslanik ali selam i odgovorio u hadisu koji bilježi Buharija i Muslim i kaže la Atira. Nema te žrtve koja se prinosi u u ređepu. Dakle, nema posebnog kurbana i žrtve koja se prinosi u ređepu, što je bio adet i običaj pripadnika džahilijeta da su prinosili žrtve svojim kipovima posebno u mjesecu ređepu. Doćim, kada je pitan od drugoga ashaba da li može zaklati u ređepu, Resulullah sallallahu alaihi ve u onome što bilježi imam Ebu Davud i Nesai ibn Mađe i El Hakim ga ubraje u sahih hadise dozvolio je da zakolje žrtvu u tome mjesecu dakle nema zapreke da se zakolje žrtva u mjesecu Ređepu kao u bilo kojem drugome mjesecu ali ne smije se to činiti po običaju džahilijeta, niti se to smije činiti iz ubjeđenja da je mjesec ređep posebno po tome ibadetu značajan i karakterističan, nego se čini taj ibadet ako se čovjek zarekne da će prinijeti žrtvu Allahu te ve onda će to i izvršiti bez obzira da li se radilo o Ređepu ili o nekome drugome mjesecu. Isto tako treba napomenuti da nema posebnog posta koji je naveden sahih rivajetima, ispravnim predanjima od Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem u mjesecu Ređep, kao što se to nije zabilježilo od njegovih ashaba. Dakle, u ovom mjesecu nema posebnog ibadeta, karakterističnog za njega, mimo drugih mjeseci godini. Dakle, uobičajeni ibadeti se čini. I nije zapamćeno da Allahovog poslanika, ali i da je u mjesecu Ređepu povećavao svoj ibadet mimo drugih mjeseci i vremena i da je na to podsticao svoje ashabe. Dakle, čovjek uobičajeno u ovome mjesecu posti ponedeljak i utorak, ponedeljak i četvrtak koji u mogućnosti, zatim tri dana bijelih dana kako se nazivaju Ejamul Bid, zatim u mogućnosti dan da posti, a dan da ne posti i tako dalje od ibadeta koji su uobičajeni kao što je sadaka, kao što je dobročinstvo, kao što je obilazak svojih umrlih, njihovih kaburova i tako dalje. Omer radijallahu anhu, kao jedan od hulefa rašidina i onih koji su bili istaknuti po shvatanju islama i poznavanju njegovih propisa, zabranjivao je da se posti posebno ovaj mjesec. Dakle, nije dozvoljavao da se posebno ovaj mjesec ističe nad drugima nekim ibadetom. I govorio bi, jedite jer je ovaj mjesec poštivan u džahilijetu. Dakle, nemojte posebno ibadetom označavati ili posebnim ibadetom i povećanjem ibadeta obilježavati ovaj mjesec, da ne biste na taj način oponašali džahilijet, nego uobičajeno radite u ovome mjesecu kao što ste radili i u drugim vremenima i mjesecima. Poznati islamski učenjak Ibnul Qayyim, rahimehullahu ta'ala, kaže Lem jesum sallallahu alaihi al es al ešhuri sarda. Ni Resulullah sallallahu alaihi wasallame nikada postio tri mjeseca uzastopno. To jeste Ređep, Šaban i, Ramazan. Kema jef'aluhu ba'du nas. Kao što to čine neki ljudi. Wala sama ređeben kattu, wala Niti je ikada postio mjesec ređep, da ga isposti niti je to uvrajao u pohvalna, posebno odabrana dijela. Ibn Hajar, poznati komentator Buharije, jedan od imama prvaka u hadisu i njegovoj nauci, jedno posebno dijelo je posvetio ovome pitanju i nazvao ga tebjinu la'ađeb bima orede fi fadli ređeb. Objašnjenje čuda koja su navedena u pogledu mjeseca ređeba I tu je rekao, lem jerid fi fadli šehri ređeb, wala fi sijamihi ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة وقد سبقني إلى الجزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الهروي الحافظ وكذلك رويناه عن غيره ابن حجر رحمه الله تعالى نينا navedeno u pogledu vrijednosti mjeseca Ređepa i u pogledu njegovog posta, niti nečega u, niti nekog posta u mjesecu Ređepu, nešto posebno, niti u pogledu klanjanja određene noći ili klanjanja u određenoj noći u njemu, bilo koji hadis koji bi, sahih hadis, koji bi mogao biti dokazom. U pogledu ovoga, prije mene je govorio poznati imam, kaže Ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala, Ebu Ismail el Herevi, poznati, poznati islamski učenjak. Dakle, sve ono što je navedeno u pogledu u pogledu posebnog posta mjeseca Ređeva ili nekih njegovih dana ili klanjanja određenih namaza, ništa to nema svoje osnove u Allahovoj vjeri dini islamu i onaj ko to čini ili podstiče druge da to čine, zasigurno da nema islamske dinske osnove u tome i da takve treba poučiti i da takve treba upozoriti u pogledu u pogledu takvoga postupka. Isto tako ovdje se postavlja pitanje da li je Allahov poslanik selam učinio umru u Ređepu. A iša radijallahu anha umul mu'minin ističe da Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem nije učinio nije učinio umru u mjesecu Ređepu. Da bi to istaklo posebnost ili dokazalo posebnost ovoga mjeseca u pogledu ibadeta umre. Ali, ako bi čovjek otišao na umru, kao što bi otišao u drugim danima i mjesecima, to je u mogućnosti i ispravno, a ono što nije ispravno, da smatra posebnu vrijednost obavljanja umre u mjesecu, u mjesecu Ređep. Kaže poznati islamski učenjak, imam Ebu Šama, rahimahullahu ta'ala, u svojoj knjizi bidati, to jest novotarije i el havadis i nove stvari koje ljudi čine u vjeri, da je određivanje ibadeta u nekim vremenima koje šerijat nije propisao da je neispravno i da nije dozvoljeno. Samim tim što nema niko pravo da uspostavlja ili da tvrdi da određeno vrijeme ili mjesto ima svoju posebnost osim sa dokazom iz ove vjere sa šerijatom iz šerijata Resulullaha sallallahu alaihi wasallam. Ljudi koji ne poznaju dovoljno propise ove vjere, mnoge su novotarije u ovome mjesecu izumili i uveli, a da to Allah te ve taala nije propisao i nije dozvolio. Kur'an Kerim kaže: "Sta'izu billah, el yawma akmaltu lakum dinakum." Danas sam vam usavršio vašu vjeru. Wa atmamtu alaykum ni'mati. I upotpunio sam vam svoju blagodat. Wa raditu lakum al dina. I zadovoljan sam vam islamom kao vašu vjeru. Dakle, ono što nije bilo vjerom u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem i u prvim generacijama ovoga ummeta, ashabima, tabiinima i tabi, tabi i tabinima, to ne može biti vjerom ni kasnije. Zapravo, ono što nema svoje podloge u Kur'anu i sunnetu Rasula sallallahu alaihi ve sellem, to nema svoje osnove u vjeri, a zasigurno da novotarije nisu radile te najbolje prve generacije ovoga ummeta. Novotarije se pojavljuju u četvrtom, u četvrtom stoljeću po Hidžri. U četvrtoj stotini godina po Hidžri. Upravo nakon one tri generacije koje spominje Resulullah ali sad samo svome hadisu, najbolja generacija je moja generacija, zatim ona koja slijedi, zatim ona koja slijedi. To su ashabi, tabini i tabi tabini. Nakon toga dolaze bidati od tih novotarija jeste i rođenje Allahovog poslanika sallallahu što nije dozvoljeno u ovoj vjeri od tih novotarija jeste i poseban namaz koji su uveli uvele neke neznalice i o tome među ljudima govorili u četvrtom stoljeću po hijri a to je namaz koji se zove salatu Ragaib. namaz regaiba i lejla tu regaib kako je nazivaju noć blagoslovljena noć regaiba kaže šehhul islam ibn Taymi rahimahullahu ta'ala salatu regaibi bid'atun bittifaki e immeti din كمالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والليث وغيرهم والحديث المروي فيها كذب بإجماع لأهل المعرفة بالحديث انتهى كلامه شيخ الإسلام ابن تيمية كاج رحمه الله تعالى صلاة الرغائب نماز رغائب ينوتاريا وشمو سيسلاجو imami, predvodnici ljudi u vjeri, kao što je imami Malik, imami Šafija, imame Buhanife, i drugi imami kao Eseuri, El-Euza'i i Lejsi drugi. A hadis koji se prenosi u pogledu toga je izmišljen, je laž kako se slaže, u čemu se slaže ulema koji poznaju hadis Allahovog poslanika sallallahu alaihi sellem. Isto tako, 27. noć Ređepa, Uveli su oni koji ne poznaju propise ove vjere proslavu noći Israa i Rađa. Što svakako nema svoje osnove. Ono što se prenosi od El Qasim ibn Muhammeda da je Isra i Mirađ da su bili 27. noć Ređepa, to nema svoje osnove, to jeste nema svoje ispravnosti i nema osnove u sahih hadisima Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem. Tom prilikom za 27. noć Ređepa uspostavljaju neki ljudi proslave okupljanja, učenje kasida i sjećanje i prisjećanje na tu noć. Tu dolazi do mnogih munkerata i nevaljalština, kao što je miješanje muškaraca i žena, kao što je slušanje muzike, što nije dozvojeno ni u bajramima i onda u vremenima koja su propisana, a kamoli u vremenima u kojima nije dozvoljeno da se proslavlja ono što Allah bareke ve ta'ala nije odobrio. Vrijeme kada je bio Isra i Mirađ nije poznato. Čak ni mjesec, a kamoli dan. I nema ispravnih rivajeta, predanja koja ukazuju na vrijeme kada je bio Isra i Mirađ. Zna se da je to bilo pred kraj Mekanskog perioda. Ali u kojem mjesecu postoji razilaženje među ulemom? A kamoli u kojem danu? Postoji mnogi drugi bidati koje mi nismo u stanju i mogućnosti sve da pobrojimo. Ali ćemo napomenuti samo neke. To je poseban namaz koji se zove namaz Ummu Davud. U polovici Ređepa. Isto je bidati novotarija koja nema svoje osnove. Zatim davanje sadake pred dušu umrlih u ovome mjesecu. Zatim učenje posebnih dova u mjesecu Ređepu. Zatim posebno posjećivanje umrlih i njihovih kaburova u ovome mjesecu. Bitno je da imamo i znamo jednu osnovu, a to je sve što nije radio Allahov Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nije uvjeri nije nama dozvoljeno isto tako da činimo. Jer vjera je prema objavi, a ne prema nahođenju. Kaže uzvišeni Tebareke wa ta'ala وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًا مِنَ اللَّهِ Ko je na većoj zabludi od onih koji slijede svoje protjeve i svoje strasti mimo upute od Allaha. Inna Allahe la jehdil qavma zalimin. A Allah neće uputiti narod koji nepravdu čini. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kako se prenosi od Aisha radijallahu anha u Buhari i Muslimu kaže: "Men ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rad." Ko uvede u ovu našu vjeru ono što nije propisano, to je odbačeno. To jeste, Allah to te bareke ve taala od njega neće primiti, niti će dotičnoga nagraditi za takvo djelo. A u Muslimu stoji rivajet Men amila amelen lejse alejhi emruna hua rad ko učini neko djelo koje nije propisano ovom vjerom, ono je odbačeno. Molimo Allah tabaraka wa ta'ala da nas učini od onih koji uspostavljaju Allahove tabaraka wa ta'ala propise, koji ih poznaju i koji ih šire među ljudima i oživljavaju sunnet Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Nema sumnje da je naša snaga, naše jedinstvo, da je naš ponos, da je naša čast i sve ono na čemu treba da budu muslimani upravo u dosljednom izvršavanju Kur'an i Kerima i sunneta Rasulullah sallallahu alaihi na onome na čemu su bile prve generacije ovoga ummeta. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da otkloni od ovoga našeg ummeta poniženja i iskušenja i musibete koji su nas zadesili kao posljedica naših dijela Molimo Allah tabaraka wa ta'ala da nas učini od onih koji su ponosni islamom, a koji nisu poniženi svojim griješenjem. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da pomogne našu braću u Palestini, u Iraku, u Čečeniji, Afganistanu i na svim drugim mjestima gdje je muslimanima pomoć najpotrebnija. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم Poštovani džemate, još uvijek smo u mjesecu Ređepu, koji je od svetih mjeseci, i to jedan od četiri sveta mjeseca, Ešhurul Hurum, kojima govori Kur'an i Kerim i hadise Resulullaha sallallahu alaihi wasallam. Uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala odredio je za ove svijete mjesece posebne propise. I već smo to spominjali prije. Posebna važnost se ističe u tome što ovi mjeseci u njima je zabranjeno prolivanje krvi i počinjanje sa borbom, osim kada muslimani budu napadnuti ili kada se protegne borba i u ove mjesece, a prije se počelo sa njom. Isto tako, grijesi koji se počine u ovome mjesecu se strožije tretiraju nego u drugim vremenima. Zbog toga što ovi mjeseci sveti imaju svoj hurmet i imaju svoju svetost. I griješenje u njima, nesumnjivo, da za sobom povlači teže i veće posljedice nego griješenje u drugim vremenima. Ehlul džahilijet, to jeste ljudi u džahilijetu prije islama posebnu su važnost pridavali ovim svetim mjesecima a posebno mjesec u Ređepu. Time što su nazvali ga sa 14 imena, ukazujući na njegovu važnost. Isto tako, posebne i badete su imali u ovome mjesecu. A to je da su prinosili žrtvu svojim kipovima u mjesecu Ređepu, zatim da su druge vrste dobrih dijela činili, iskazujući njegovu važnost i vrijednost. Islam kada je došao, ostavio je njegovu svetost i zadržao kao što je uzvišeni Allah te ve i propisao. Na dan kada je stvorio nebesa i zemlju. Ali drugi ibadeti koji su bili karakteristični za ovaj mjesec su poništeni. Kao što se spominje u Sahil Buhari, da Resulullah sallallahu alaihi kaže nema atire, a atira se zove u stvari taj kurban koji se klao u ređepu. Dakle, u islamu nema toga kurbana koji se kolje u ređepu. To je bio običaj pripadnika džahilijeta. Resulullah sallallahu alaihi wasallam u svome hadisu kojeg bilježi imami Ahmed u svome usnedu kaže i preporučuje da se posti u svetim mjesecima. To se odnosi na to da čovjek sva četiri sveta mjeseca posti, a nikako da jedan od njih posebno odredi i posebno istakne između drugih mjeseci. Kako to spominje šehol Islam ibn Taymiyyata rahimahullahu ta'ala. Naći ćemo mnoge hadise koji su izmišljeni na Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, a vezani su za ovaj mjesec Ređep. I dužnost nam je ukazati na njih kako bi se, čovjek, kako bi se ljudi toga klonuli. Od tih hadisa jeste i izmišljeni hadis na Resulullah sallallahu alaihi sellem u kome se kaže Mjesec Ređep je Allahov mjesec. Mjesec Šaban je mjesec Allahovog poslanika ali wasalam, a mjesec Ramazan je mjesec njegovog ummeta. Taj hadis nema svoje osnove i izmišljotina je i laž je na Allahovog poslanika sallallahu alaihi On ga nije rekao. Isto tako izmišljeni hadis u kome se kaže da ko bude postio tri dana mjeseca Ređepa, da mu se prvi dan posta opraštaju grijesi za dvije godine za drugi dan opraštaju mu se grijesi za godinu dana, a za treći dan za mjesec. I taj hadis je izmišljen Allahovog poslanika, ali i Isto tako, ono što ljudi nazivaju namazom regaiba, salatu regaib, nema svoje osnove u ispravnim i sahih hadisima Resulullah sallallahu alaihi wasallam. A neki se još uvijek toga drže, misleći da je to Bogu ugodno djelo, da se time Allahu te bareke ve taala približavaju. To čine prvog uoči petka u mjesecu Ređepu. Nakon jacije namaza ili između akšama jacije klanjaju 12 rekata. Na prvom rekatu nakon Fatihe uče tri puta inna enzelnahu, zatim 12 puta kulu vallahu ahad i predaju selam nakon svaka dva rekata. Taj namaz nazivaju salatu regaib, namaz regaiba. Nema svoje podloge u hadisima Resulullah sallallahu alaihi sallam u onome što se može uzeti za ispravno i vjerodostojno i zato se po tome ne smije raditi. Može neko upitati zašto se ne može raditi taj ibadet i činiti taj namaz kad je namaz ibadet i Allahu ugodno djelo. Odgovor je da su ibadeti kao u ostalom i cjelokupna vjera da su vezani za propise i da Allah ta'ala ne prima ni jedan ibadet koji je uveden u ovu vjeru, a nema svoje osnove Namaz ima svoju osnovu. Ali da odredimo namaz određenoj noći ili u određenom danu, smatrajući da je on efdalniji nego u drugim vremenima, takav namaz nije primjen po sahih hadisima Resulullah sallam. Ne samo namaz, nego bilo koji ibadet. Određivanje uvjeri onoga što Allah tabareke taala nije odredio, niti je na to ukazao Resulullah sallallahu alejhi ve je novotarija. I to Allah uzvišeni ne prima. Isti je slučaj sa onim što zovu Mubarek noćima. A to je Lejletu Regaib, Lejletu Israel el Mi'raj i Lejletu još neke druge koje su ljudi uveli, a nemaju svoje osnove. To su Lejle i Regaib, zatim noć Isra i Rađa i noć Berata. Sve su to noći koje nemaju svoje podloge i osnove u hadisima Resulullah sallallahu alaihi sallam. Prijašnje generacije ovoga ummeta kojima je Allah tebar, kojima je Resulullah sallallahu alaihi dao garanciju ispravnosti su govorile Allah ne prima riječi bez dijela a ne prima riječi i dijela bez nijeta, to jeste ispravnog nijeta, a ne prima riječi ni dijela ni nijete bez slijeđenja Resulullaha sallallahu alaihi wasallam. Mnoga ulema je ukazivala na štetnost uvođenja novih stvari u vjeru. Samim tim što one dovode do podijeljenosti ovoga ummeta na razne stranke, frakcije, sekte i grupacije, tako da ovaj umet postaje slab i oslabljen, da ne samo da ne može izvršiti ulogu koju je dužan da vrši među ljudima, prenoseći Allahovu istinu, već nije čak ni u stanju da se odbrani od napada neprijatelja ove vjere. Isti je slučaj i sa noći koja se zove noć Mjerađa. Kažu da je to 27. noć. Nijednog pouzdanog izvora, hadisa, predanja, nema da je Mjerađ bio te noći, to jeste 27. noći mjeseca Ređepa. A čak i da takvo predanje postoji, ne bi bilo dozvoljeno da se ova noć posebno veliča, jer to nije činio Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, niti njegovi ashabi, niti tabiini, niti tabi i tabiini. Sve ove novotarije uvedene su u četvrtom hijrečskom stoljeću. Baš i upravo nakon prolaska onih najboljih generacija za koje kaže Allahu poslanik ali salatu vesselam khairul quruni qarni thumma allazina yalunhum thumma jalunahum najbolje generacije najbolja generacija ljudi najbolje stoljeće je ovo moje stoljeće Allah tabareke ve taala mu je odabrao društvo i ljude koji će živjeti u njegovo vrijeme i koji će pomoći njegovu davu. Zatim oni koji slijede, to jeste ashabi, zatim oni koji slijede, zatim tabiini Tabini i tabi tabini. Dakle, to su te tri generacije. Nakon njih uvode se novotarije u vjeru. Može neko postaviti pitanje zašto govorimo i potenciramo sada ovo pitanje kada je stanje našeg ummeta ovakvo kakvo jeste. Napadnuti sa svih strana i na više načina. Od fizičkog napada, zatim psihičkog, ideološkog, informativnog i svakoga drugoga. Zar nije najpreće da govorimo o jedinstvu muslimana, o njihovoj snazi, o izlasku iz ovih problema i ove krize u kojoj smo se našli? Odgovor je da je ovo put jedinstva muslimana i da je ovo put njihove snage, uspjeha i napretka. Kaže uzvišeni Allah, in jansurkumullahu fala galiba Ako vam Allah pomogne, nema toga koji će vas pobijediti. Wa in yahzulkum, a ako vas napusti, faman zalladhi yansurukum min ba'di? Ko će vas pomoći nakon njega? da nas je Allah i pomogao, ne bi bilo ovo što jeste. I ne bi se dešavalo ovo što, što jeste. A odgovor za ovo sve jeste in tansurullahe jansurkum. Ako pomognete Allaha, On će vas pomoći. To jeste ako pomognete njegovu vjeru. Jer on uzvišeni je snažan, on uzvišeni je neovisan, on uzvišeni je kadar i sve može. Ali mi nismo pomogli njegovu vjeru. U većini slučajeva vjera se ne poznaje. U većini slučajeva vjera su novotarije. I ovdje se postavlja pitanje zašto to učeni ne objašnjavaju i ne tumače. Postoje dva razloga. Jedan može biti gori od drugoga. Prvi razlog je da ne znaju, pa kako će učiti druge ako oni sami ne znaju. Pa je lijek za to učenje i znanje. Ali mnogi su se nadigli na noge da se ovo znanje ne proširi. Da ne dođe do ljudi. Na svaki način. Odvraćaju od pravoga puta. Drugo, može biti da znaju, a neće da tumače. Bojeći se za svoje pozicije. Zbojeći se za svoju nafaku i za svoj rizik, misleći da ih ljudi hrane, a ne Allah tabaraka wa ta'ala. Pa neće ljudima da objasne ove stvarnosti. Vjera je opterećena, opterećena mnogim stvarima i dok se ona ne pročisti, neće biti napretka i uspjeha, niti će biti jedinstva i snage. Zar ćemo postupati kao što su postupali kršani i drugi, koji su događaje u životu svojih poslanika uzeli za svetost i svetinje, kao što su kršćani uradili, pa su rođenje svoga poslanika Isa selam uzeli za praznik i svetkovinu i tako dalje i tako dalje. Zar mi svoje praznike uspostavljamo po svojim protivima i svojim nahođenjima ili ih uspostavljamo po šarijatu po zakonu uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala i njegovog Resula sallallahu alaihi ve sellem. Nema sumnje da u današnjem vremenu je najpreći i najvažniji između ostalog stajući rame uz rame uz muslimane bilo koje nacije porijekla jezika bili da jedni druge poučimo Allahovim propisima da se međusobno volimo na bogobojaznosti i pomažemo na takvaluku. Da uspostavljamo Allahu vjeru onakvom kakva ona jeste, a ne da jedni druge zavaravamo. Nesumnjivo da ovi i mnogi drugi bidati i novotarije, koje su ljudi uveli u ovu našu vjeru, odvraćaju od pravoga puta. Ljudima čine vjeru teškom s jedne strane, a s druge strane zavaravaju ljude. Misle mnogi da nema potrebe za namazom, za učenjem Kur'ana, za dolaskom u ove Allahove džamije, za potpomaganje muslimana, nego čekaju noć Lejle i Regaiba, čekaju noć Mjerađa, čekaju noć Barata, čekaju noć 27. noć Ramazana, da bi se tih dana iskupili za grijehe koje su učinili u proteklim danima godine. A ako i to ne učine, onda se nadaju da će Efendije za njih, kad oni umru, nakon što im se dobro plati i nakon što im se dobro naknadi, da će oni svojim učenjem hatmi i drugoga, da će ih oni spasiti od Allaha te barake vata'ala Nesumnjivo da će učeni na prvom mjestu odgovarati. Nesumnjivo da će oni prvi polagati račun za ono što su morali da učine među ljudima, a to je da objasne Allahu te baraka ta'ala vjeru. I zato ovo je napomena i upozorenje svima nam da se ne zavaravamo i da se ne zadovoljavamo onim što smo malo saznali od ove Allahove te baraka ta'ala vjere, već da je učimo, da je saznajemo i da je primjenjujemo, da živimo po njoj i da radimo, da se potpomažemo na osnovama Allahove vjere, na osnovama sunnata Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Puno je tih stvari koje su ljudi uveli u ovome mjesecu. Od najvećih još munkerata i nevaljavština jeste i to što su uzeli da posebno u ovim danima koje smatraju posebno odabranim idu na turbeta i tamo ih osvjetljavaju. Pale svjetla posebno i ukrašavaju. Prinose žrtve i plaćaju sadaku tih dana i tako dalje. Osnova je u ovome svemu. Da ono što nije radio Allaho poslanik sallallahu alaihi niti njegovi ashabi, niti prve generacije ovoga ummeta, da ni mi ne možemo raditi i ono što je bilo u prvo vrijeme vjerom i danas je. A ono što u prvo vrijeme Islama nije bilo vjerom, zasigurno da nije ni danas. Molim Allah baraka wa ta'ala da nas učini od onih koji slijede izvorno ovu vjeru, od onih koji nastoje zadobiti Allahovo tabaraka wa ta'ala zadovoljstvo slijeđenjem sunneta Rasulullah sallallahu alaihi sallam međusobnim potpomaganjem zajedništvom na bogobojaznosti i takvaluku. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nas učini od onih sa kojima je on tabaraka wa ta'ala zadovoljan. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمة الحق والدين يا رب العالمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك لإخواننا المسجونين والمعتقلين اللهم فرج عنهم اللهم ردهم إلى أهاليهم سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الموحدين اللهم إنا نسألك لإخواننا المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من